अलाह चयो त उन आसमान मां हेठि लही वञ तोखे मंजिस वॾाई करण न जुगाईंदी आहे तंहिं करे तूं निकिर छो त तूं ख्वार थियलनि मां आहीं